abakoze amabi abakoze nako amabi ngo batigera bahanwa hisunzwe amategeko muri icyo cegeranyo kandi bamenyesha ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uguhurira mu manama n'ibindi bijyanye n'ubwigenge ngo mu bindi bisata ngo ntibihari hano mu burundi none muri leta y'u Burundi mwarumvise ko biyamirije ibiri muri icyo cegeranyo mu makuru twagiye turabashikiriza mwarumvise uko bamwe n'abandi babivuga mu kiganiro karadiridimba uno munsi twashimye kumenya uko leta ibona ibijyanye n'icyo cegeranyo ibicishije na cyane cyane mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'agateka kazina muntu mu burundi narijya aribo barabijanye n'agateka kazina muntu muri studio za radio isanganiro turi kumwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje buraba ibijanye n'agateka kazina muntu yaserukiye umushikiranganje eh, numushinga ntahe canke umugabo bivanye nuko abishaka Felix ndabanyikwa ndabaramukije ndabaramukije ndabaha nikaze mu kiganiro karadiridimba eh, mwiriwe neza ni Felix ngenda banyikwa ah nako ni Felix ngenda banyikwa murantu cyane ko mwantume Ego mu kiganiro karadidimba uno munsi kuri micro n'imedari niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma hari Aimé Toussaint Mitebutsi reka rero twese hamwe twongere kuba ikaze. kiganiro karadiridimba ni kuri mwebwe abarundi mutari mu gihugu mwe mudukurikirana kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu ore nimba hari intererano canke ikibazo muza guca ku nimero zibiri mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana n'indwi biri na kabiri biri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri canke biri na kabiri biri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu nizo nimero muza kututelefonako murashobora gushobora no kwandika n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp irindwi n'icenda amajana icenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe tudatebye tugaruke hano muri studio umushinga ntahe kumbure canke umugabo ngenda banyikwa Felix ego mu munyamabanga ntayigayizwa umushikiranganji budaba agateka kazina muntu ni eh, agateka kazina muntu no gushikirana ikibazo cya mbere mbe mwakiriye gute ibiri muri iki cegeranyo casowe n'ishamwe mpuzamakungu ego icyo cegeranyo cyasohotse ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icenda bibiri na cumi na gatandatu twarakibonye nk'ubu bujejwe agateka kazina muntu imibano y'iterambere idakumira. Eh, turacihweza nk'uko n'abandi bacihwejeje ariko rero twarasanze harimo eh, ubunenge butandukanye ubunenge butandukanye ugasanga eh, ni ikigamiro gihengamye gatoya kuko twasanze hariho berekane eh, uruhara rw'umuntu uwo ari we wese muri icyo cyabaye mm, barabicishije ko gusa nuko batavuze ati naba nawe eh, nta madetaye bashyizemo mm. hanyuma ikindi kandi nuko twebwe nk'ubushikirangantego bujejwe agatekazi na muntu canke bukurikirana hagafi hagufi bijya bijanye n'abantu bashikirwa ni n'inkurikizi z'ibihuhusi biba byabaye hariho ibijanye n'abantu bagwaye bagwaye uh, ibitwita twita ko bamerewe nabi kubera inkurikizi zabaye turabibona nko mu bitaro bya rojana usanga ugwaruka rwinshi ruriyo mhm. tubibonereye mu miti tugenda turiha yuko uri gusanga uriya miti y'amadepakine yonyine ijya y'abantu bafise ingorane zo mu mutwe rero nk'aha muri raporo ntabyo tubonamo kugira ngo umuntu ashobore kubona yuko ibyabaye gusa atari ku ruhande eh, rumwe mugabo byabaye no ku ruhande ku bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu nyine bwagiye burononekara baravuga muri kino cegeranyo barabajije abantu batandukanye bavuga yo batanze igitego cy'abantu amajana abiri na mirongo n'indwi babajijwe kandi bava mu mihingo itandukanye mu bisata bitandukanye haba mu ntara za bujumbura makamba na gitega eka baranabaza n'abandi bashika ku na mirongo umunani na babiri bahungiye mu bihugu duhana imbibe dufashe nk'uburundi u rwanda na tanzania ko wumva bagenze hose nibona yuko kumbura abantu bashobora kuvuga ati eh, ice naho utwo tunenge turi mu mugabo kirafasha eh, uko twe tubibona muri muri leta nuko harimo ubwo bunenge nyine kuko ubwo bunenge bujamo kubera iki bujamo kubera haba hagiyemwo impengamiro itameze neza twe tuba dushaka yuko hakorwa icegeranyo uko bagiye barabaza abantu batandukanye imigwi itandukanye bagaheza bakerekana neza ibyo bakuyemo kuko nk'aha igituma mwabonye hatanguye ukwanka kwemereka icegeranyo nuko ibyo abo bagiye barabonana muri leta bitasotse mu cegeranyo mugabo gacu usanga ibyo byashikirijwe n'abandi haba eh, muri imigwi itandukanye yindi bagiye baravugana ugasanga bimwe mu cegeranyo mugabo ugasanga ibyo leta yagiye ishikiriza mu cegeranyo ntibiriko birerekanwa cyane mugahakirekana ibifise impengamiro y’ukumengo umengo eh, nuko hariho guhungabana kw'agateka kazina muntu mu Burundi ntitubyanse ko guhungabana kw'agateka kazina muntu bihari birahari mugabo mu ukuntu bagiye bashikiriza iyo raporo ihari hariho bimwe bimwe bagiye bararenza ku ruhu rw'amazi kandi ari byo byerekana yuko ingena agateka kazina muntu kifashe mu gihugu ikiganiro ni karadiridimba hari intererano canke ikibazo ni 22 24 ubusa kabiri canke 22 25 mutumire turi kumwe n'umunyamabanga ntayegahezwa mu bushikiranganje bwo gushikikirana n'ibijanye n'agateka kazina muntu umushinga ntaye Felix ngenda banyikwa niwe turi kumwe ari intererano rero ikaze nigwanyu ikiganiro ni karadiridimba twagarutse kucegeranyo cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ku Burundi casohotse ku itariki ya mirongo ibiri kuno kwezi aho bavugana cyane cyane ibijanye no gusinzikaza agateka kazina muntu no kutubahiriza ubwigenge ngo byagiye bikorwa mu Burundi mwumvise ko turi kumwe na ngendabanyikwa Felix umubanga umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganje burabahivya agateka kazina muntu no mu gushigikirana ego tugarutse hano muri studio eh, baravuga yuko muri kino cegeranyo ngo hariyo bimwe bimwe bagenda babwira leta ngo mugabo ntiyitabe ngo ikerekana ukudashaka kukwitaba mbega ntibiri mu byoca bituma bavuga bati ibyo bya leta ntitwobyumviriza ko mureka twumvirize iby'abaca nk'abandi ego nicyo gituma tuvuga yuko iyo hageze ko ugira icegeranyo nk'iki ugerageza kubonana na bose muri iki baravuga yuko hariho igihe baba batunganije urugendo rwo kuza ku kubonana n'abatandukanye ngaha mu gihugu bakavuga ko kumva z'umutekano ntibyakunze ko bashika mu gihugu mugabo ugaca usanga bari muri bya bindi twise uh, twise les anti troisième manda gukora azi ko ariho vyahereye naho bamwe bagira bati vyahereye hajya ariko byatanguye imbere mu bihumbi bibiri na cumi nabo nyine muri hari raporo barabivugamo yuko byare mu bihumbi bibiri na cumi umugabo ukabona yuko ikiringo bafatiye ko kugira ngo ucugira uti agateka ka muntu kameze kifaje gutya ushobora gusanga hariho ibindi by'inkurikizi bihari bitoyi batafatiye kugira ngo ushobore kugira uti none badashitse badashitse aho bagomba kuja ntibacabona yuko umutekano petetre atawuhari eh, twebwe twagume tubarindiriye none twe tubona turi ko turakora akazi imisi yose dutonda ku kazi tudasiba reka twakire kamatari muri oranje ni amahoro kamatari ego ari ikibazo cyangwa intererano kamatari umwanya ni rwawe njyewe ubwa mbere ni intererano ariko kandi ndafise n'ikibazo nza kubaza uwo mutumire mhm. e, ubwa mbere nagomba e, izina ryanje ku izina ry'abarundi no ku izina eh, ry'umuvuyi wigenga w'abahinga bawe mhm. ngo mbanze shimwe bimwe bivuye ku mutima icegeranyo abo bahinga baherutse gushikiriza yego eh, ni ukuri ni icegeranyo novuga ko kije mm, caratebye mhm. ryo kwihuta gurungika inteko mvamakungu zoza hmm. gucungera amahoro n'umutekano eh, kuko numvise ko bategekanya kugira n'ikindi cyegeranyo kuko uri kurabiraba nibyo icyegeranyo cyarakozwe kandi ni cyiza ariko hari ibitashyizweko uyu munsi badashobora kuvuga ibiko biraba bahitamo kwinumira mugabo nabo igihe boba bafite umutekano ukwiriye bashobora gutanga inkuru zitari nke ku bijyanye n'ihungabana ry'agateka ka muntu mugabo turi kumwe n'uwaserukiye leta ntibaze yuko we nabibona ukundi ntibaga abibona ukundi nibyo kuko novuga nk'akarorero mfatiye ku kiganiro umushyikiranganje w'agateka kazina muntu yahaye iradiyo y'ijwi ry'amerika yaravuze ko atahungabana ry'agateka kazina muntu kandi uri kuraraba abantu bose bari muri leta ibyo nibyo bavuga mugabo uri kuraraba abantu barapfuye n'ubu abantu barabandanya gupfa abantu barabandanya kunyuruzwa mbere igitangaje ni uko ibigirwa bigirwa ku mutaga hari mbere n'abantu baterura inamba muri ubwo bwicanyi abanyagihugu bama basembereye bavuga amazina yabo yewe sinibaza ko umuntu nubwo yobesha yoheza ngo abeshegwe n'abantu cumi cyangwa cumi na batanu ngo abantu bose bavuga ibintu usanga ari ibinyoma mugabo urumva ari abantu babivuga bari kure batari hafi canke ngo babe ku rubuga eh, biragoye kwemanga canke biragoye kwemeza oya ababivuga n'abari ku rubuga n'abanyagihugu bahura n'izo ngorane kuko abanyagihugu bahuye n'ingorane zo gutabagariza ubuzima ahubwo ndashima ko mbere n'uwo mugwi wibanze kubabaza bakanatsinda nibo bakwiye kubazwa nyene mugo nta wuzi canke nta wo kwemeza yuko abo woba warabajije arabo nyene bo babegwa n'ivyo bibazo kuko bababajije umuntu ashobora kubibaza ati bababajije bari kumwe nabande canke nabahe nibande babababwiye ibintu nk'ivyo eh birashika kubabaza muri bene ubwo buryo kuko uyu munsi mu Burundi ntazu nta bwisanzure buhari arico gituma natangwe mvugani ahubwo imbere yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ntirikora ikindi cyegeranyo ni uko ryobanza mbere na mbere rikarungika inteko zicungera umutekano ziza gucungera umutekano w'abanyagihugu bose mugabo warumvise ko leta itemeye ibyo byirungikwa ry'inteko hano mu gihugu eh, kandi urumva ntibashobora eh, kuza leta nayo itabisabye kandi si yo yabasabye kandi urumva ngo ntibashobora kuza itabishyize ku igikuma hariho amategeko ishyirahamwe mpuzamafunguro ivuga yuko iyo ibintu bibandanya kuyangara kandi leta idashoboye gukingira abanyagihugu inteko mvamakungu ziza ku ngufu mugabo urumva mu burundi si uko igisigaye ni uko iyo ngingo ica ikoreshwa kuko urazi ko leta barayisabye ko horundikwa n'imigwi y'abahinga basumba n'abo b'indorerezi boza gukora icyo gikorwa yaranse uriko urabiraba nta kintu na kimwe iyo leta yasabwe yigeze yemera ego rero mu gihe iyo mhm. leta itashoboye gucungera umutekano w'abanyagihugu bose hanyuma ubwicanyi bukabandanya no gutabagaza agateka kazina muntu ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu byo rishinzwe rirashinzwe gukingira abanyagihugu Ego. Kamatari. Ah, Ego iyo yari nk'intererano nimba hari akabazo kugira turangize kumbure duhe ijambo n'umutumire agire icashikirije ashikirije ku byo yagiye urashikiriza. Eh ikibazo ncambaza umutumire. Mhm. kuva ico cegeranyo gishirizwa habona abantu bashigikiye ubutegetsi habanje abavuga ko hariko haragira imyerekano ngo abaserukira abatutsi. uyu munsi imyiyerekano mu gihugu cyose kandi igirwa n'abantu bo mu mugambi uri ku butegetsi mugabo bagaherekezwa n'inzego z'umutekano nagira mbaze ko uno munsi mu burundi hari abantu bagowe babuze ayo bacira n'ayo bamira mhm. kandi bashyigikiye iri muri icyo cyegeranyo mm. kandi bifuza ko inteko mvamakungu zoza mhm. uyu munsi nabo boja mu mw'ibarabara leta y'uburundi yobacungera nk'uko icungereye abariko bariyamiriza ibiri muri ico cegeranyo ego ico nico kibazo nagira ndamubaze murakoze urakoze cyane kamatari muri australia murakoze mwakoze ku ntererano n'ikibazo mutanze reka kumbure duhe ijambo umutumire nawe arabe icyo abivuga ko mugire umugoroba mwiza hiyo muri Australia ego tugarutse ku byo kamatari yavuze ari muri Australia uh, turetse no kuri iki kibazo ataragaza ku kibazo yavuze bimwe bimwe mu byo yise nk'intererano hari icyo mubishikiriza ko yego kuri ibi by'intererano yatanze icyo tubishikiriza ko ni uko uh, mu gihe utari ku rubuga hari igihe bibaza ngo ibintu biriko biracika mhm. Eh, mu mwaka uheze eh, umunyamabanga mpuzamakuru umunyamabanga mukuru wa oni yarashyitse ngaha mu gihugu ajye kwirabira ingene mm. ingene byifashe mm. we aratembera mu gihugu arabona ari kumwe n'aba egisiperi bakorana n'iyindi migwi itandukanye yaraje iribona ingene bimeze eh tuyaze yuko hari aho usanga bigoye bivana n'uri kara ara ara mm-hmm. novuga ari karapresiya la situation uko ibiri ariko nibaza ko ababaje muri leta ibyo twaneguye muri raporo nuko hariho ibyo bagiye bashikiriza ibyiyumviro by'inkoramutima ahubwo natangwe ndabivuga bitashyizweho muri raporo kugira ngo bigende byerekana ingene agateka kazina muntu kariko karatera kubahirizwa mu gihugu urabye n'ingene kari kabangamiye kiriya gihe tugira tuti hariho umugore ariko baragumuka baturira amamodoka baturira abantu baturira amapine bagira gute ugasanga rero muri kino kiringo turimo ibyo bintu ntibiriko biraba twe tukabona yuko agateka kazina muntu kariko karubahirizwa naho kiriya gihe byashyitse hagacamo ibikorwa bibi byagizwe n'abari bagumutse kugira ngo ba eh, bakore ubutegetsi niko novyita rero none ntimubona yuko leta ni bavuga bati yiguma yanka ivyegeranyo ibi nibi na biriya ejo canke hirya ejo bishobora kuvamwe ibindi bavuga bati eh, haba hariho ayo mategeko rero agenga ibihugu bitandukanye akabona’ n'ayo mategeko mpuzamakungu umugabo mu gihe hasowe icegeranyo leta y'uburundi ikabona yuko icyo cegeranyo kita eh, kitarimwo ibyatezwa kubamo byose birafite uburenganzira bwo kugira iti iki cegeranyo ntiducemeye kuko tutabonamo neza Eh, tubonamo intumbero ihengamye yuko twateza kubona icegeranyo kirimo ibyo twashikirije byose muri leta canke nabandi banyagihugu bagiye barashikiriza kugira ngo tubone birimo muri raporo hama leta ishobore kugira iti kicegeranyo turabona yuko dushobora kugikorerako nka leta y'u Burundi tugira tuti ivyimiro twatanze turabibonamo turisomwamo muri iyo raporo muga mugihe dusanze ari raporo ifise impengamiro ija ku ruhande rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi canke indi migwi yose yagira avuka mu nyuma ca tugira tuti aha Eh, turigirwa inyuma gatoya tuti ikigano ntidushoboka twemera kuko harimo ibintu bibi bityoza abarundi bitosagaza agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi tugarutse ku kibazo cya kamatari muri Australia bo ikibazo yashikirije n'ikijanye nuko hariho kuva icegeranyo kibonetse ko hariho mm. twarakwira ikinyama ama image twarayabonye twe twari hafi two n'ukubirorera twarabiroreye twarabonye yuko batari katara kagwi bagira ngo karungitswe n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo kaje ku uh, kwiyamiriza icegeranyo ariko n'abarundi bari mu bwoko bw'abatutsi bahagurutse bagira bati twebwe bari kubavuga ngo turiko turagira guhonya bwoko kandi twebwe turi muri leta canke tutari no muri leta mugabo turahagurutse kugira ngo twerekane yuko ikicegeranyo cakishikirijwe kitarimwo ukuri na gato kitarorata nkuko namye ndabivuga ibiriko biraba mu gihugu mu uno mwanya yanavuze ati ejo abo bandi ati mu gihe abo bandi mm -hmm. bitwa yuko muzobareka nabone biyamamaze bashigikiguye nkuko nkuko abandi babigize abavuga ko batutsi bo umutekano wabo muzowasira nkuko uri kurasigwa kuri abo bandi eh, bavuga yuko bagenda kucyo nibaza yuko nibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi Eh, umurundi wari ari wese arafise uburenganzira bwo gushyikiriza icyo yimvira mhm. mu mutekano ntangere kuko hari igihe usanga uh, bice bijyamo imigumuko icyo nicyo leta yanga mugabo ushaka gushikiriza icyiyumviro cyawe uragishikiriza hanyuma kikakirwa n'abategereza kucakira mugabo icyo nanse nuko uko yaciye yuko abagiye mu ibarabara bose bari bari mu mugambi uri ku butegetsi kandi turi twarabonye yuko harimwo abarundi batandukanye bagize bati twe dushaka gushikira icyumviro cacu dufatiye ku byashi ku mu cegeranyo mbwa tugere tuti twebwe ntitumva kumwe neza ibiri muri iyi raporo yashikirijwe na uh, eh, nishira mu mpuzamakungoni ikiganiro ni karadiridimba uno munsi natwe twagarutse ku cegeranyo cyasohotse ku itariki ya mirongo ibiri kuno kwezi kwa nyakanga ikiganiro ni karadiridimba mwumvise intererano canke ikibazo mucisha ku nimero zibiri za telefone 2226 busa kabiri eh, ngo mwavuze yuko ngo hari umutekano mbe ntibona yuko nk'ibi biziga ngo bitogwa bishobora kwerekana yuko atamutekano uhari aragaruka ngo nk'umunyamakuru yarabuze ngo haratogwa ibiziga ngo ariko ntibigeze bamenya suite cyangwa ibikurikira ngo mbe aho umuntu yovuga neza ijana ku ijana k'umutekano uhari Eh, ego um, eh, nibyo navuze kare yuko iyo hari igikorwa kibaye cyo guhungabana cy'agateka kazi na muntu hariho hariho hariho ababijejwe bajejwe amatohoza mhm. abo rero nibo baca baturonderera neza kuko hari igihe nk'uko nabivuze usanga bavuze bati uyu yaranyuruje umwe ugasanga yarafashwe ku by'amatohoza bariko baramukorera kugira ngo batohoze ivyiwe n'ahandi rero usanga uh, usanga bigaragara neza yuko hariho umaze kuronka ayo mazina ni bya bindi babwira yuko dufise ubuyobozi bukuru bugejwe agateka kazina muntu buca bubikorera ko kugira ngo burondere umuco hanyuma bwakorana nabo nabo bashikiwe nayo nayo mabi kugira ngo bashobore kubafasha kurondera neza ibyashikiye umuntu wabo hanyuma bakabona ukuraho kuri mhm. eh, yagarutse ngo kubiziga usanga bitorwa hirya ah, hirya n'ino ngo byo byo ku hataba amatohoza kugira amatohoza kumbure ahere Eh, iki kijyanye eh, n'ibitsi itanguye ugasanga eh, nta gihe bavuga ati amatohoza kuri iki n'iki n'iki yarahetse ibyavuyemo n'ibi amatohoza araba amatohoza araba kuko kenshi ariho ubajije mu bushikirangange bujejwe ubutungane urasanga hariyo amadosiye ari arabandanya eh, ibi ibikorwa byose cyangwa ibibandanya nta wo bishira mu bwinshi cyangwa avuga yuko byaba byarakozwe oh, muri muri kino kiringo aba bahinga ba EINIB bariko bara rangura imirimo yabo hano mu gihugu ariko bakavuga ati nta wo kwemeza byose canke ngo avuge yuko byarabereye mu byo twakwita context imwe rwabandanije inyuma inyuma eh, hafi y'amatora y'ibihumbi na cumi na gatanu mu matora n'inyuma y'amatora hmm. ugasanga rero icegeranyo bafashe bafashe ku kiringo gitoyi cyane kitabereka neza uko ibintu bigenda byevuriwa mu Burundi uko ingene agateka kazina muntu kagenda karubahirizwa ugasanga ari kiringo bafashe kirimo ibyo abarundi bose bashobora gushikiriza Ernest Kamatari yari ku murongo muri Australia nako ari wibagiye ga Kamatari ko nari nibagiwe kandi mm, nashaka no gukozora kuko numvishije hari ahantu mwameze eh, nk'abavuga uko jewe ntavuze gute navuze ko ibyo bijyanye n'abantu bagiye mu myerekano eh, abantu binyuze ko ari abatutsi bavuze ko baserukiye abatutsi mu kubeshyuza icyo cyegeranyo c'abahinga bawoni mm. bavuga yuko ngo bariko baravuga mu kibanza c'abatutsi yuko ataho nyabwoko ngo rizoba mm-hmm. ariko bimaze kugaragara yuko iyo ntumbero isa n'iyikitabwe n'abo bari biteze ko bayitaba ah, abantu bo mu mugambwe CNDD-FDD mm-hmm. bavuye mu nzego mbere z'igihugu babifatikanije n'uwo muntu yavuze ko yitiriye abatutsi none muba mwabonye gute kumengo nta n'imyambaro bari bambaye ga Ernest mhm. baramaze kuvuga ko mu burundi hari ibinogo byinshi nagira ndamusabe ko bashinzwe agateka kazina muntu badukundire abo bantu bari mu ibyo binogo babakureyo babashingurana iteka hanyuma imiryango yabo ironke uburyo bwo kubaherekeza bazoba bagize neza ego urakoze cyane kamatari murakoze ego ikibazo cya kamatari gihagaze ku ngingo twite ngingo igira kabiri muri kicegeranyo bise allegation d'existence de fausse commune baravuga yuko hari abantu bishwe muri icyo kiringo batanze bariko barakora kino cegeranyo bakavuga yuko hariho n'ibirogo nkuko bivuze aho naho bavuga nko mu makomine hano ibujumbura amakomine ya Kanyosha ngo na Mpanda ngo nibubanza kandi ngo ivyo ngo babihawe n'abantu babonye ivyo binogo rusangi kamatarati ngo none niho baho gushingurana iteka abo bantu nimba koko ivyo binogo uh, birimwo kandi byahambwemo abantu Eh, iki kintu cy'ibinogo caravuzwe ko umwanya muremure cyane mu minsi yahera kandi eh, n’amatoza yarabaye hama twasanze eh, ibi by'ibinogo biteye amakenga kuko muri ankete zabaye twasanze ibi binogo byari mu makaritsiye ajya twita yuko yari yarateye imigumuko aho inzego zitandukanye zagiye aho abajejwe agateka zina muntu bagiye bakira birabonye naho abantu bishwe bagahambwa mu mifuko baboshe rero tukagira tuti ibi n'amatoza ariko arabandanya kugira ngo turabe neza muri aya makaritsiye yarimo imigumuko gituma abantu bishwe bakabohegwa mu mifuko eh, hari ibindi by'ibinogo byavutswe muri ntara za bubana ko nawe nyine ariko arabivuga mugabo nta cyemezo kiragaragara gihari mugabo ibyamaze kuboneka byagaragaye n’uko uko aha mu makaritsiye za mutakura aho habonetse yuko hariho ahantu bari bimvye ikinogo kirekire abantu bicwa bagaca batererwamwo indani mu kinogo mugabo muri kicegeranyo ibujumbura bavuga mu kanyosha gusa na mpanda mm-hmm. yego hari uwitwa simon nzigamasabo ari muri malawi avuze ngo mbega mutumire ibyo leta y'u Burundi yemera muri icyo cyegeranyo n'ibiye ibyo leta y'u Burundi yemera muri iki cyegeranyo nibaza yuko iremera yuko yabonanye n'abahinga baje mhm. kandi ko bana yaze neza mhm. mugabo yuko ibyo leta yashikirije bitaboneka muri icyo cyegeranyo niho hari amakinga mhm. kuko icyegeranyo kirerekana yuko ariho bimwe bimwe bagiye barafatira ko bashikirijwe n'iyindi migwi mugabo mu byo leta yashikirije hari ibyo usanga bimwe bimwe ibyo twita ah, ibyo no kwita les éléments clés kuja muri rapport ugasanga ntazirimo ni nk'ibi turiko turashikiriza bijanye n'ibinogo tugira tuti ni enquête twagize turanabikorera ku mwanya muremure kubera iki bitari muri raporo ngaho ugasanga harimo ngo bubanza cibitoke kanyosha kandi hari ibindi leta yamaze gukorera ko na n'amaraporo ahari amankete akibandanya gusa mugabo bashobora kuronka babajije abari ko barabikorerako muri kino kigeranyo baragarutse kandi ku bantu bagiye bicwa cyane cyane bakomeye dufashe nko mu rwego rw'igisoda ah, mu byo bise les assassinats ciblés baragarutse kuri abo bantu usanga bakomeye bagiye baricwa mbega mugerageje kuraba uko babyanditse babivuga n'ukuntu mwebwe mubibona ah, koko umuntu yavuga yuko ata usanga benshi baza yuko abahunze bakiri hanze mugabo twebwe nk'ubushikiranganje bujejwe agati y'akazi na muntu busanzwe bufise n'ingene bukurikirana abariko barahunguka usanga ibitigiri by'abagaruka mu gihugu kubera umutekano hari bitera byiyongera kuko tubibonera ku mfashanyo tugenda turatanga twakira abariko barashika dufatikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ugasanga rero hariho nkuko namye ndabivuga utari hafi ugira uti biracika biracika kandi twe tubona yuko umutekano uhari mu gihugu kandi abarundi bari ku mirimo bari ku bikorwa bitandukanye bariko barakora bariko baribakira amashuri bariko barakora ibikorwa bitandukanye ukabona rero yuko hariho Eh, ukutumva kumwe ibibazo by'igihugu kubera ko ugira uti je ndafise intumbero iriya canke iyi ni ni umugabo ntushore kubona uti twoteza imbere igihugu gute twokuba igihugu gute kugira ngo dutange intereno zacu kugira ngo tuve muri izi ngorane turimo mhm. eh, muri ico kingo turetse ibitigiri bagiye byagiye bishikirizwa muri kino cegeranyo amazina mwamwe eh, murayahuriza ko yabagiye barahitanwa n'imigumuko canke n'ububegitsi canke n'ubugizi bwa nabe muri ico gihe yego turazi ko hari haba abahitanywe n'imigumuko yabaye yabaye haba muri kijya gihe cyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'ibiringo byakwirikiye hari abantu bagiye bara eh, barahitanwa n'iyo migumuko ugasanga uyu arishwe turazi abakuru bamwe mu gisirikare bagiye barahitanwa n'ibitero bimwe bimwe ku mabarabara Eh, mu makambi yabaciye mu makambi yabiciwe hehe ibyo turemera ko byabaye umugabo tukabiteranya n'iyi n'iyi ntango yari yabaye kwiyamiriza ubutegetsi ko nicyo kibandanye nicyo kibandanye ko hajya iyo iyo eh, habayeho ikintu nk'icyo cyo gushaka guhirika ubutegetsi igikogwa kitwita ko kigayitse cyane muri leta kuko ushaka gukuraho inzego abenegihugu bishiriyeho kandi integuro ya yateguwe yemejwe yemejwe eh, bikurikije ubwirizwa shingiro kuri constitutionnel ikavyemeza eh, inzego zitandukanye zikemeza yuko ico kiringa tangorane giteye mugabo gasanga hariho amuvuma itanguye eh, kandi gatangura iri très violent hajamwe ivy'ubwicanyi by'ubusuma bindi bitandukanye ugasanga ntibimeze neza cyane ikiganiro ni karadiridimba dusigaje umwanya muto utarenga iminota itanu ariko muri iyo minota mitanu ashobora kuba ufite intererano cyangwa ikibazo mwobaza turi kumwe n'umunyamabanga ntayegayezwa w'umushikiranganje burabe by'agateka kazina muntu no gushigikirana n'umushinga ntahenge ndabanyikwa Felix ni 22 na gatandatu ubusa kabiri canke gatatu irindwi na gatanu mutangura akamenyetso ko guteranya hama amajana 2 na mirongo itanu 57 kuri mwe bwaro barundi mudukurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage amatelefone yagumye acikagurika reka tugaruke hano muri studio turangiza ego umushinga naye nako sinzi ko nabise umushinga naye ngenda banyikwa Felix ntacyo ntacyo bibatwara turangiza mubona haba aya mashyirahamwe mpuzamakungu yokorana gute na leta kugira ibyegeranyo biza bisohoka usange impande zose babyemera kuko ariho uzosanga eh, bishika kuco umunyagihugu ashaka na cyane cyane nk'umutekano n'ubwigenzure muri ibi na biriya icyo dushikiriza kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi kugira ngo bize biragenda neza ni ababa barungitswe kugira ngo baganire n'abarundi cyangwa baganire n'imigwi itandukanye ko bagerageza kuraba ntibahengamire uruhande rumwe ntibahengamire kuri leta kandi ntibahengamire kandi ku mugabo bagerageze kuja hagati na hagati kuko eh, uje gukorera kuri ibibazo bijyanye n'agateka kazi na muntu ntikiba ari ikintu umuntu agira ati ariko agira agira ko agira icegeranyo twakwita cyo gufinata mm. kiba ari cegeranyo Eh, gitanga eh, gitanga eh, ico no kwita topo y'igihugu gitanga inyene igihugu kimishusho y'igihugu gitanga ishusho y'igihugu mu gihe rero uje kugira nk'iraporo raporo hama ugatanga ishusho y'igihugu ihengamye itarimwo ivyiyumviro byose byashikirijwe kuko tuba turiko turashikiriza ivyiyumviro nk'ibi kugira ngo Eh, abarundi batandukanye baba abafasha Burundi cyangwa abandi batandukanye babone neza na neza aho agateka kazi na muntu nyine kariko karagenda mu gihugu hmm. mu gihe rero ugize icegeranyo ukerekana yuko eh, ugafata bimwe wabwiwe ibindi ukabikuramwo uca usanga icyo cegeranyo nicyo gituma gica gitera impari rero tu cyo dushikiriza ni uko mu gihe ibikorwa nk'ibi bigiye biratunganywa bagerageza bakaraba yuko abantu barungitse batageza batageza kugira impengamiro imwe akagira ati nje gukora igikorwa kujya babita ngo naba expert by'ukuri ntibagire ibyegeranyo bya politike nk'uko twabonye bashitse ko mbwa bakagira icegeranyo eh, twokwita cy'ubuhinga agira ati ndi umuhinga mu bijyanye n'agateka kazina muntu nagize icegeranyo cy'ubuhinga mbwa sinagize icegeranyo cya politike rero aha turagira tuti aje ntagire ahengamira icegeranyo akagikora uko yabishikirijwe nta ngorane cyotera kuko mhm. n'ubu iyo bagira bati twafashe ibyo badushikirije byose twabishyizemo ibi twamye tubabwira bijyanye n'ibi by'ibinogo n'ibindi bitandukanye by'agateka kazina muntu kagiye karatosekara umugabo ntibabihereze intumbero intumbero y'uruhande rumwe kuko twababwiye ikiringo bakoreye ko icyo cyo n'igihe twebwe twibaza yuko ibyo bintu byaba byaratanguye ugasanga rero eh, uvuganye n'abarundi batandukanye uvuganye n'inzego zitandukanye urashobora kuronka ukuri kuko urushikiriza kukemerwa na bose hanyuma tukabananya tugira tuti riba ari iterambere ry'igihugu oh, gusa tukagira tuti twebwe Mm, nk'abari muri leta y'u Burundi tubananya tugira tuti iki cegeranyo kirafise amahinyu amahinyu ategerezwa gukosorwa guko eh, kuwa gatandatu heze nkuko n'abatumire bagiye barabishikiriza hariho imyekano yabaye kwiyamiriza icegeranyo kubera iki icegeranyo ntikirimwo ibyo ishusho y’u Burundi nitugisomamo ishusho y’u y'uburundi mbwa tugisomamo ishusho y'abandi banyepolitiki mhm. bagira bati barashikiriza ivyiyumviro byabo. bifatirwa kuko nyene mugabo wabonye ko hariho n'inshuro zibiri aba aba batezwe gutegura gutegura iki cegeranyo batashitse mu gihugu kumva ngo z'umutekano mugabo twe twari ngaho turiko turakora ibikogwa rero tukagira tuti eh, bishitse bagasubira guhabwa ubwo butumwa bw'uko baza kugira ivyegeranyo nk'ibi boraba yuko bagerageza kuja hagati na hagati akagira ati ndashikirizwa ivyiyumviro kandi ivyo vyiyumviro bashikirije ndabifata uko babimpaye nino ngaha rero duce turangiriza kino kiganiro karadiridimba mwumvise ko twari twagarutse kucegeranyo cegeranyo cyasohotse gisohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bicishije ku bahinga babo mu biraba mu baraba uburundi ibyo bise eyinibe mu burundi